hor pasatu da, orain arte beti pasatzen dena. Glifozata bezalako pozoinak saltzen dituzten enpresa handiak dira, jaunta jabe eremu hortan eta biztan da haiek ez dutela utzi eh, hain urte laburez eh, debeku hori lekuan ezartzeat. Ikusten bada urbildik eta proiektu hori, ideia da gibelatzia glifozataren eh, debeku hori prezeski ordainduko duen eta pozoin edo, edo pozoin ezilitaken produkto zerbait maiteko. Egan nahi behitu prezeski, enpresa horik eh, nahi dutela berek eh, merkatu hori atxiki, laborarien ibil moldiak eta lugaren eramaiteko moldiak aldatzeko ordez hori egiten albailitake, ez atxiki eh, diren bezala ibil bide horik laborantzako eta kulturain erabiltzeko molde horik, haiek hiru urtez ez baitute, haintxe hor denbora ekaski merkatu hori berentzata txikitzeko. Hor da, hor da, gakoa, enpresak dira, horren gibelian eh, deputatuen e, eh, lobiztana usiak, eh, industria erangintzake. Hmm.